Larmoi ce cepo tranciado. Mitoi circa la tranciado de cepo existas multai, sed nun montras studajo el usono, kio vere helpas contrau larmantai oculoi. Ciu conas la dramon en la cuireio. Penau oni comencis tranci cepoin iam fluas l'alarmoi. Respondezas portio fugema gaso, nome propantial so oxido, quiu ec estas tui, ciam la cel tavoloi de la tubero estas lesitai. Sed esploristoi de la Cornella Universitato nun el trovis, che la larmoi estas eviteblai, per simpla truco. Helpas acrai tranciloi, cae mal rapida tranciado. Por sia studaggio, quiu aperis en faca periodaggio, la teamo de biochemiistoi prilumigis helpe de miniatura gilotino, alt rapidezzai cameraoi cae sentemai sensoroi, kiel etai gutetoi de liquajo estas en aerigatai. Cetio montrigis, iu pli mal acra, cae pli rapida estas la tranciado, des pli da incita cepo nebulo en aerigas. La rapidezzo, per ciu la gutetoi estas eligatai, estas signife pli alta, ol tiu de la trancilo mem, clarigas fisicisto ciu estas cun autoro de la studaggio. En quelcae casoi la particloi pafigis, cungis quartec metroi en secundo, do circa cent quartec quar kilometroi en horo, el la cepo tiui fainai aerosoloi tiam trafas la oculon. Tie la gaso reaccias cun aquo. Formigas diluita solvajo de sulfur acido. La acido incitas la nervo finoin en la oculo, cio conducas seque alla fluo de larmoi, por dilui la irritazion. En siai experimentoi la esploristoi el trovis, che malacrae tranciloi ce tranciado causas plida premo, anta o la cepa auto, shiridjas. Per tio en aerigias pli grandai quantoi da incitae gassoi. Ien vera eta exploda effecto, kiel ili scribas en sia studajo ancao rapida, pushezza hacado pli fortigas tion effecton. Mal rapidae, precisae trancioe per acra clingo, ali flanque, causis, che en aerigis nur mal molte da incita gasso. Tiu tiam ne plu atingis la oculoin. Crome la teamo povis refuti cui miton. La fridado de cepoi ne helpas contra larmantai oculoi. Tutte male. La starta temperaturo de la cepo ne faris mesureblan differenzon, scribas la sciencistoi. Se en tutte, la fridado pliacrigis la en aerigon de la aerosoloi. La sciencistoi protio consilas acra trancilo, tranquilae man movoi, cae netro rapida hacado, estas la plei bona protecto contra cepae larmoi.